Wenzetu walifanya rihla, walifanya safari ya masafa makubwa kabisa kutafuta ilmu, tofauti na sisi hapa leo. Leo elimu tunaipata kwa urahisi, hapo zamani ilikuwa haiko hivyo. Wenzetu wamefanya kazi kubwa kusafiri kwenda huku na huku kwa ajili ya kutafuta ilmu. Arrihlatu fi talabil ilmi na Allah amehimiza katika Qur'ani falaula nafara min kulli firqatin minhu taifa kwa nini lisitoke kundi katika kila watu katika kila jamii ya watu likatoka kundi tu wasitoke wote kwa pamoja kwenda kutafuta ilmu litoke kundi tu nafara warahala wasafara yani wakaondoka wakasafiri kundi tu wengine wakabakia nyumbani wengine wakasafiri liyatafaqahu fi dini, ili wakajifundishe dini, watoke wende katika baadhi ya nchi wakajifundishe dini, waliyundhiru qaumahum idha rajau ilayhim, na wapate kuwaonya watu wao watakaporudi kwao. Wanaenda kuchukua ilmu, alafu wanarudi kuja kuwafundisha wenzao watakaporudi. Allah kahimiza sana hivyo, kwa rihlatu, kuhama kwenda huku na huku yalqa talibu ulama ikawa mwanafunzi anakutana na wanazuoni mbalimbali wayasmau minhu anasikia kutoka kwao wayalu sanaduhu sanadi yake inakuwa ya juu kabisa akisema hadathana fulanu fulani amenisimulia inajulikana kwamba huyu kasoma kweli kwa fulani kwa hivyo sanadi yake inakuwa ya, iko juu kabisa yuna eh, wayunawiu lmashaikh anasoma kwa mashekhe aina mbalimbali yujaddidu nashati ni shati yake yanaifanya mpya ya kutafuta ilmu yadhbitu lfaham anaidhibiti vizuri fahamu yake inakuwa nzuri yazdadu khibrati na khibra yake inazidi ya kutafuta ilmu kama qala limamu shafii kama alivyosema imamu shafii rahmatullahi alaihi imam shafii kasema katika maneno yake maarufu tagharaba ani lautani fi talabi lula وسافر ففي الأسفار خمس فوائد تفرج هم واكتساب معيشة وعلم وآداب وصحبة ماجد uhame katika mji wako kwa ajili ya kutafuta utukufu hama katika mji usafiri kwa ajili ya kutafuta utukufu na safiri kwa, kwa sababu katika safari kuna faida tano utazipata kwanza tafarruju hammi kupunguza huzuni kupunguza huzuni wakitasabu maishati na vile vile unatafuta maisha riski ukisafiri utapata riski huko wa ilmun na utapata ilmu wa ilmun ukisafiri utapata ilmu wa adabu na utapata adabu utakuwa una adabu utakaposafiri ukenda katika halaka za elimu ukakuta vile mambo yalivyo utapata adabu nyingi tu utapata tu majidi na utapata kusugubiana na watu wema utapata kukaa nao pamoja utapata hibra ukisafiri na akili itachangamka wewe una miaka hamsini ah bana shida bado na shida na elimu shida bana shida unaona unaona uzito kusoma nimesafiri nchi moja katika nchi za Kiislamu yani anakusudia nchi za kiarabu mzee ana miaka themanini na tano ndio mwanzo anasoma qurani sio ana ndio mwanzo anasoma qurani labda iko qala fama khatubukum ayuha lmursalun la yani anasoma kwa lugha eh, alifun baun taun yani ndio mwanzo anasoma alhamdu hajafika so utapata ah mimi bana kuna haja sasa nifanye bidii nisome mtu mzima kama huyu anasoma kwenye halaka, wala haoni haya na wenzake wadogo wadogo wenzake wana miaka mitano yeye ana miaka themanini na tano lakini haoni haya anasoma alif alif bau tau hajafika alhamdu kwa hivyo ukisafiri ukaona yale mambo akili yako itapata kuchangamka katika jambo la kwenda kutafuta ilmu nabii musa alaihi salatu wassalam amesafiri akafunga masafa mpaka akasema lakad lakina min safarina hadha nasaba kwa hakika tumepata tabu kubwa kabisa katika safari yetu hii safari ya kutafuta elimu ukenda katika sahihi bukhari imeelezwa vizuri kabisa habari yake nabii musa aliposafiri kwa ajili ya kwenda kutafuta elimu katika bukhari amemweleza vizuri nabii musa pamoja na hiyo suratul kahfi kisa chake kimeelezwa lakini bukhari naye amemweleza vizuri kafata akapata shida kwa ajili ya kwenda kutafuta elimu kumfata mja miongoni mwa waja wa Allah ambaye ana elimu elimu ambayo Nabii Musa hana akafanya safari na safari wenyewe ilikuwa shida na mashaka kwa hivyo rihla kusafiri kwa ajili ya kutafuta elimu ni jambo muhimu sana ni jambo ambalo ni muhimu sana kabisa qala Jabir ibn Abdullah amesema Jabir ibn Abdullah بلغني رجل من أصحاب رسول الله صلى الله imenifikia habari katika masahaba wa mtume saa salama mtu mmoja katika masahaba wa mtume saa salama yeye jabiri ni sahaba jabir bni abdillah ni sahaba maarufu sasa anasema imenifikia habari ya mtu mmoja miongoni mwa masahaba wa mtume saa salama annahu yuhadithu haditha kwamba anasimulia hadithi Ani nabii salama, hadithi hiyo amepokea kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallama fi hadithi madhalim, katika hadithi inayoelezea masala ya watu wale watakaolipwa kuhusiana na dhulma walizofanya. Hadithi hiyo lama asmahu minhu, mimi sijamsikia mtume hadithi hii, lakini akasikia kuna mtu anasimulia hadithi hiyo katika masahaba, hadithi ya madhalim ambayo imeanza sharunas na ghuratan, watu watafufuliwa wakiwa miguu chini uchi kabisa, hurlan, hawezi tahiriwa, watafufuliwa katika hali hiyo, yani hadithi hiyo. Mpaka mwisho inaelezea kwamba italipizwa kisasi mpaka mnyama na mnyama. Hadithi hiyo Jabir bin Abdullah hajasikia, lakini kasikia yuko sahaba anasimulia hadithi hii. Qala Jabir akasema kabtaatu bairan li, nikanunua ngamia wangu, washadattu alaihi rihli au rahli, nikamfunga vizuri soji yake nikamfunga vizuri, fasirtu ilaihi shaharan, nikamfuata mtu huyo mwenye hadithi mwezi mzima, anakwenda akipumzika, kanunua ngamia kwa sababu ya kufuata hadithi moja moja ambayo yeye hakuipata, akenda muda wa mwezi mzima hata ataitu sham mpaka nikafika sham kwa hivyo yeye anatoka madina mpaka sham mwenda wa mwezi mzima anafuata hadithi ambayo yeye hajaipata faidha huwa abdullah ibn unais radhiallahu anhu tahamake mtu wenyewe anasimulia hiyo hadithi na abdullah ibn unais allah amridhie faarsaltu ilaihi nikapeleka ujumbe anna jabira bn abdillahi kwamba Jabir bin Abdullah ala albabi yuko mlangoni hapa. Qala, anasema Jabir, faraja ilayya rasul, yule mjumbe alimtuma akarejea kwangu. Faqala, akasema Jabiru ni Jabir. Fakultu naam, akamwambia ndio. Qala, anasema faraja ilayhi rasul, yule mjumbe akarejea kwake, akamwambia ndiye Jabir. Fakharaja ilayya Abdullah ibn Unais akatoka akaja kwangu atanakani wa atanaktuhu akanikumbatia na mimi nikamkumbatia kala anasema Jabir kultu hadithun akamwambia kuna hadithi balaghani imenifikia habari annaka sami'tahu rasulillah sallallahu alaihi wasallam kwamba hadithi hii umeisikia kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam madhalim hadithi no elezea masala ya wale watakaolipwa kuhusiana na dhulma walizofanya hadithi hii lam asmaahu sijapata kuisikia mimi fajitu kabla an tamuta kwa hivyo nikaja kabla hujapa au amuta au nikafa mimi wa uridu an asmahu na mimi nataka niisikie hadithi hii kutoka kwako fahadathahu akamsimulia hadithi ile abdullah ibn unais abdullah ibn unais akamsimulia jabir bihadithi lmadhalim hiyo hadithi wenyewe akamsimulia thumma rajaa jabiru bnu abdillahi ila shami kisha jabir akarejea shamu ila lmadina akatoka shamu akaenda madina amefuata hadithi moja ameipata amerejea muda wa mwezi mzima kwenda na mwezi mmoja kurudi hadithi moja kwa hivyo hivi ndivyo walivyokuwa na mahaba na mapenzi makubwa na hima ya hali ya juu katika masala ya kutafuta ilmu pengine elmu iko karibu yako mno lakini unaona tabu kwenda kusoma ukachukua kitabu ukasoma mwezi mzima amefuata hadithi moja kwenda na kurudi akarudi kwa mwezi mwingine kwa hivyo miezi miwili kenda kwa sababu ya hadithi moja hivi ndivyo wenzetu walivyokuwa na himma katika jambo la elimu na mahaba ya hali ya juu katika tafakuhu fi dini llahi jalla waala katika kutambua na kuwa na fiqhi katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala warahala Abu Ayub al-Ansari na Abu Ayubu vile vile akafunga safari Abu Ayubu al-Ansari radhiallahu anhu ila Misr alifunga safari kutoka Madina mpaka Misri bilikai Uqbata bin Amir kwa ajili ya kukutana na sahaba Uqbata bin Amir radhiallahu anhu Allah waradhi naye faqala lahu abu ayub alipofika abu ayub akamwambia baada ntaanaka baada ya kukumbatiana akamuuliza samita rasulullah sallallahu alaihi yaqulu je wewe umemsikia mjumbe wa allah anasema man satara musliman atakamstiri muislamu satarahu llahu fi dunya wal akhirah allah atamstiri duniani na akhera umepata kuisikia hadithi hii qala naam akamjibu ndiyo fakabara abu ansari akaleta takbira allahu akbar thumma rakiba rahilatahu akapanda mnyama wake waraja ila almadina akarejea mpaka madina tukafuata hadithi moja naye toka madina mpaka misri masafa ya masiku kadhaa akenda na akarudi kwa hadithi moja kutaka uhakikisho ni kweli wewe umemsikia mtume saa salam anaisoma hadithi hii ndiyo hadithi wenyewe anaijua lakini hajamjua ni nani anayepokea kwa hivyo ameenda kuhakikisha ni wewe uliyepokea hadithi hii umsikia ndiyo akarudi Madina. inna shumbat ibn al-hajjaj hakika shumbat ibn al-hajjaj alladhi luqiba bi amir al-mu'minin fil hadith ambaye amepewa lakabu ya amir al-mu'minin katika masala ya hadithi samia abul harith al-warraq alimsikia Abul Harith al-Warraqi yakulu anasema hadathana Israilu ametusimulia Israilu ibn Yunus ibn Yunus an Abi Ishaqa na ikapokea kwa Abi Ishaqa an Abdullah ibn Ata na ikapokea kutoka Abdullah ibn Ata an Uqba ibn Amir na ikapokea kutoka Uqba ibn Amir radhiyallahu anhu qala kwamba bwana Uqba bin Amir radhiallahu anhu amesema samitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, nimemsikia mjumbe wa Allah sallallahu alaihi wasallam anasema man tawadhaa, yoyote atakayetawadha, faqala ashhadu an la ilaha illa Allah, akasema nashuhudia kwamba hapana mola ambaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah, na nashuhudia kwamba Muhammad mtume wa Allah futihat lahu abwabu ljannati thamania, kwamba mtu huyo atafunguliwa milango ya pepo yote nane, aingie peponi katika mlango wote anaotaka. Falatamahu Shuba ibn al-Hajjaj, Shuba ibn al-Hajjaj akampiga kofi kubwa kabisa, faghadhiba lillah au ghadhaba lillah, ameghadhibika kwa ajili ya Allah wa lirasulihi na mtume wake sallallahu alaihi wasallam latama Abalharith Alwarraqi, alimpiga kofi kubwa Abalharith Alwarraqi, huyu anayesimulia hadithi hii. Thumma dakhala Shu'batu fi dari, kisha Shu'ba akaingia nyumbani mwake. Wadakhala mahu Abdullah ibn Idris, akaingia pamoja naye Abdullah ibn Idris. Fakharaja Shu'ba, Shu'ba akatoka min baitihi, katika nyumba yake. Wa Abulharith yabki na Abul Harith yule alikuwa anasimulia hadithi aliyepigwa kofi kubwa ikawa yeye analia minalutumati kutoka na ile kofi alilopigwa faqala Abdullah ibn Idris li Shu'ba Abdullah ibn Idrisa akamwambia Shu'ba ya, ya Shu'ba ewe Shu'ba innaka kasauta ala hadha ar-rajul wewe umemuumiza huyu mtu ona analia qala Shu'ba Shuba akasema innahu majnun, huyu ni mwenda wazimu. Innahu la yadri ma yuhadithu, yeye hajui hichi anachokihadithia, anamsemea uongo Mtume saa salama. Ana saaltu aba Ishaq, mimi mmemuuliza Abu Ishaqa ana hadha alhadithi, huyo Abu Ishaqa ambaye anasema kapokea kwake hadithi, mimi mmemuuliza kuhusiana na hii hadithi, fakultu lahu, mimi nikamwambia samita hadha alhadith min Abdullah ibn Ata, wewe hadithi umesikia kutoka kwa Abdullah ibn Ata, umesikia hadithi hii. Walimadha Shuba saala Aba Ishaq, na kwa nini Shuba kamuuliza Abu Ishaq? Lianna Aba Ishaq mudallis, kwa sababu Abu Ishaq ni mudallis, yudallisu tadlisa alisnadi, anafanya tadlisi katika isnadi huwa an yarwiya rawi amman samia minhu ma lam yasmahu minhu, ni kupokea hadithi kwa mtu ambaye unasema umepokea kwake, kumbe hakupokea kwake, pengine amemtaja mtu mwingine. Yaani katika sanadi ile anajua kwamba shekhe wake ni dhaifu, lakini kuna mtu mwingine ni sahihi, anamtaja yule sahihi, yule dhaifu anamuacha. Hii inaitwa tadlisul isnadi yaani yule anayepokea kwake, kwa sababu akimtaja tu watu watasema dhaifu, anajulikana udhaifu wake. Kwa hivyo anamtaja mtu mwingine pale, anamtaja mtu mwingine ambaye ni madhubuti. Kwa hivyo ilikuwa ni kazi yake huyu Abu Ishaqa, anafanya hivi. Kala Shuba, akasema Shuba li Abi Ishaqa, kumwambia Abu Ishaqa, anta sami'ta hadha min Abdullah ibn Ata, wewe hadithi umesikia kutoka Abdullah ibn Ata. Faghadhiba Abu Ishaqa akaghadhibika walam yujibuhu hakumjibu shoba wakana fi majlisi abi ishaqa alimamu mishar alikuwepo katika majlisi yake mmoja katika watu wa hadithi akiitwa mishar qala ya shoba alisema ya shoba alimwambia inna abdullah ibn atwa hakika abdullah ibn atwa huyu ambaye anadai kwamba huyu kamsimulia hayu huyu mtu yuko hai fi makata yuko maka fadhhab ilaihi nenda ukamuulize yupo eti lakini yuko wapi yuko maka mwendo wa mwezi mzima eh fa abdullah ibn Atwai, abdullah ibn Atwai alladhi haddatha anhu abu ishaqa ambaye amemsimulia abu ishaqa yuko huko maka wa shubatu na huyu shuba kana fil basra fil iraq alikuwa yuko basra yani iraki yuko basra iraki kwa hivyo afunge safari mpaka Maka. Qala Shuba, amesema Shuba, fafarajtu min sanatin ila hajj, nikatoka katika mwaka ule watu wanaenda hija, na mimi nikatoka. Ma uridu illa alhadith, lakini mimi sikusudi zaidi katika nia yangu isipokuwa hiyo hadithi, yani niyati alkubra, nia yangu ambayo ni kubwa kabisa. Kanat ajli hadha alhadith, ilikuwa kwa ajili hii hadithi. Kuhiji nitaenda kuhiji lakini hasa na hii hadithi ndio inaifuata falaqiya Abdullah ibn Ata, akakutana na Abdullah ibn Ata huyo ambaye Ishaq anasema kamsimulia. Wasala ila Makata, akafika mpaka Maka, falaqiyahu, akakutana naye. Fakala lahu Shuba ibn al-Hajjaj, Shuba ibn al-Hajjaj akamwambia hadithu lwudhu, hadithi ielezea masala ya udhu. Hal samaitahu min Uqbata ibn Amir je umeisikia hadithi hii kutoka kwa sahaba wa mtume Ukba ibn Amir qala la akamwambia hapana sijaisikia inama hadathanihi hii hadithi kanisimulia Saad ibn Ibrahim hii hadithi kanisimulia Saad ibn Ibrahim wa huwa madani na yeye ni mtu ambaye yuko Madina ni mtu ambaye yuko Madina fadhahaba ila al akenda mpaka Madina kala Shuba amesema Shuba فلقيت مالكا في الحج الحجز نكاكوتانا مالك ابن أنس فلقيت كحية إمام دار الهجره إمام دار الهجره بن معروف فقلت له نكموليز إمام مالك أحد سعد بن إبراهيم هذا العام يمك هو ومحيجي سعد بن إبراهيم قال لم يحج هذا العام إمام مالك كم جيبه هجا هيجي مكهو qala shoba akasema shoba fakadhaitu nusuki nikamaliza hija yangu watahalaltu kawa niko halali shamaliza hija wanahadartu ila madina nikaondoka nikaenda mpaka madina liajli liqai Saadi ibn Ibrahim kwa ajili ya kukutana na Saadi ibn Ibrahim qala falaqitu Saada ibn Ibrahim nikakutana na Saad ibn Ibrahim Madina kule, fakultu lahu, nikamuuliza haditha alwudhu, hadithu alwudhu, hadithi ya wudhu, hal samaitahu min Uqbata bni Amir, je, umesikia hadithi hii kutoka Uqbata bni Amir? Qala la, akamjibu hapana, walakini walakin lakini hadathani Ziyadu ibnu Mihran, hii hadithi amenisimulia Ziyadu ibn Mihran wa huwa fil Basra naye yuko Basra. Idhan, kwa hivyo chumba tu chumba fi Basra, chumba Ibn al-Hajjaji fi Basra, anatoka Basra wajaa ila Makka, akaja mpaka Makka kufuata hadithi, thumma ila al-Madina, kisha akatoka akaenda mpaka Madina. Walana, na sasa hivi siyarjiu ila al-Basra, anarejea tena Basra kule alikotoka. Kala Shuba Akasema Shomba, fakharajtu, nikatoka wa dhahabtu ila ziyadi ila Basra, nikaenda mpaka kwa Ziyadi yani Basra. Wa ana kathiru shari na mimi nina nywele nyingi kabisa, nywele zimekuwa miezi mingapi, anaenda anaenda huku anaenda huku. Wasikha thiyab, nguo chafu. Fadakhaltu alayhi nikaingia kwake. Fakultu lahu, nikamwambia hadithu lwudhu hadithi ya udhu samaitahu min Uqba ibn Amir je umepata kuisikia kwa Uqba ibn Amir qala la akamwambia hapana waqala li Shuba na akasema kumwambia Shuba laysa hajatika an tasala an hadha wewe si katika haja yako kuuliza habari hii qala la akamwambia la budda minhu hapana budi unisimulie habari hii faqala lahu ziyad ziada akamwambia ibn mihran la uhadithuka sikusimulii hata tadhhaba mpaka uondoke wende watakatasila ukakoge watakasila thiaba kana ukoshe nguo zako wataatini na unijie hapa sababu alikuwa amechafuka vibaya sana fadhahaba shumba shumba akaondoka fakatasala walabisa thiabahu akakoga akavaa nguo zake thumma ata ilaihi kisha akamjia fakultu lahu anasema nikamwambia hadith alwudhu nipe habari hadithi ya wudhu hal samitahu min uqbah ibn amir hii hadithi umesikia kwa uqbah ibn amir umepata kuisikia thumma ata ilayhi fakultu lahu hadith alwudhu hal samitahu hii hadithi umepata kuisikia min uqbah ibn amir kutoka uqbah ibn amir qala la akamwambia hapana sijasikia inma hadathani hii hadithi kanisimulia Shahar bin Haushab alisimulia Shahar bin Haushab, qultu lahu, nikamwambia shahru an man, amepokea kutoka kwa nani? Qala an abi Raihana, kapokea kutoka abi Raihana an Uqba bin Amir, na Abu Raihana kapokea kwa Uqba bin Amir. Fa afsada shaharu hadha alhadith, kwa hivyo ikawa hadithi hii ndiye ambaye amefanya hadithi iwe dhaifu lianna shahra ibn haushab kwa sababu huyu shahra ibn haushab dhaifu an hadithi hadithi zake ni dhaifu kwa hivyo rihla safari kubwa ambayo istamarat ambayo imefanywa na bwana huyu min albasra ambayo safari yake ameiaza basra ila maka mpaka maka ila almadina kaja madina ila albasra, akaenda tena Basra maratan ukhra, kwa mara nyingine. Kad twala sha'ruhu, nywele zake zimekuwa refu. Watasakha thiyabuhu, nguo zake zikachafuka. Min ajli hadithin wahidi, kwa ajili ya hadithi moja. Yuthabbitu fihi au yatathabbatu fihi, kwa ajili ya kupata uhakika na ile hadithi. Almuhimu, wenzetu hivi ndivyo walivyokuwa na hima katika masala kutafuta ilmu Allah akaukinga umma huu na lolote lilokuwa si hadithi ikajulikana juhudi waliofanya wenzetu. Kwa hivyo alhamdulillah, sisi tumesharahisishiwa. Ni juu yako kusoma, kukaa kwa shekhe akakusomesha. Ni juu yako kukaa kwa mwalimu akakusomesha. Mambo yote yamerahisishwa, hakuna gumu, mambo yote yamesha zile hadithi ambazo ni swahili zote zishakusanya hizi hapa, hadithi ambazo ni dhaifu zote hizi hapa zimeshakusanywa wewe ni juu yako kusoma tu pate mwalimu akusomeshe ambaye anafahamu bwana tamimu dari radhiallahu anhu yeye na masahaba wenzake wamefanya safari ya kutoka yemen mpaka kwa mtume saa salama kwa ajili ya kwenda kusoma kutafuta ilmu elezwa katika sunan ya abi daud kisa chao na jinsi alivyopata tabu shahara mwezi mzima wako baharini na unajua bahari inapochafuka wimbi linapeleka huku linapeleka kule mwezi mzima ndio wakafika mpaka wakaona labda kuna salama wakaona kisiwa wakenda wakateremsha idau kidogo katika boti yao waliokuwa nayo jahazi yao ile wakenda katika kile kisiwa labda watapata msaada wowote lakini wakamkuta huyo ambaye anaitwa jasasa ambaye amejaa manywele mwili mzima umefunikwa kawazungumza nao alipokawambia nendeni katika ile gofu kule kuna mtu ana habari yenu anasema tukamkimbia kwa kuogopa sijekuwa ni shetani anasema tulipofika kule kwenye ile gofu tukakuta mtu amefungwa mnyororo mtu mnene amefungwa mnyororo kaeleza akawa anauliza masuala na Tamimu Dari radhiallahu anhu akawa na wanaulizwa na wao wanajibu ule mtu anawauliza na wao wanajibu kuhusiana na safari yao mpaka wanapokwenda mpaka mtume vipi kaja mtume watu wamemwamini au wamemkataa je mahala fulani miti iko na je watu wanamwagia maji e, katika mito ya maji akauliza masala mbalimbali mpaka mwisho akasema mimi ni masihu dajali kwa hivyo katika safari yao ya dhiki na kubwa waliopata na shida na mashaka walimkuta masihu dajali kafungwa na wakaenda akamwelezea mtume saa salama na mtume akathibitisha maneno hayo kwamba huyo ndiye masihu dajali na jana tu mtume saa salama alikuwa sahaba anawazungumzia kuhusiana na masihu dajali alipokuja tamimu dari akaelezea habari ile mtume saa salama akawatangazia watu wajikusanye akawambia tamimu waelezee habari kwa sababu jana tu mtume amewaelezea masihu dajali kwa hivyo waambia Eh, aielezee tena ili wapate nguvu zaidi na wapate kujua masihu dajali ni nani kwa hivyo almuhimu masahaba wamefanya rehla kubwa kwa ajili ya kutafuta ilmu kama tulivyoona matabi wamefanya rehla kubwa katika masala kutafuta ilmu sisi leo alhamdulillah tumesharahisishiwa unaambiwa darasa iko hapo msikitini unaona shida kutoka nyumbani kwako kwenda msikitini kusoma eh kusoma Talabu lilmi faridhatun ala kulli muslim, tafuta ilmu ni fardhi kwa kila Mwislamu. Kwa hivyo ndugu yetu, tujihimize katika jambo la kusoma elimu ya kisheria. Soma mpaka ujue ibada yako unaifanya vipi. Usisome labda kwamba mpaka uwe shekhe, lakini jitahidi usome mpaka ujue ibada zako vipi unazifanya. Sasa tutafikia hapa, kama kuna masuala machache